Prieks jūs sveikt šajā dienā. Jā, dārgie draugi, klāt ir zaļā ceturtdiena, vai ne, Lauri? Ir gan, to mēs tagad piedzīvojam šodienā. Jā, un šis te viss laiks, kas ir sagatavošanās, tāds laiks pārdomu, laiks pirms mēs ieejam lieldienās, es domāju, ka tas ir, nu, katram vienam ļoti būtisks. Eh, protams, mums katram vienam ir kaut kādas savas pieredzes, un eh, viens, viens eh, vairāk iekrampējies ir baznīcas kalendārā, un otrs ir mazāk. <laughs> Ja? un cits varbūt tās, kā sacīt, tikai tad, kad izdzird par rādio vai kaut kur citur par šo zaļo ceturtdienu, un tūlīt jau lielā piekdiena saka, ka dieniņās laikam tur lieldienas tuvojās vai kaut kas tāds. Jā, jā draugi, protams, Ja, mums ir ļoti labi, kad ir šāda iespēja, ir ļoti labi, kad ir šāds kalendārs, kas mums atgādina par būtiskām lietām mūsu dzīvē. No otras puses, citreiz atkal mēs varbūt tās ieķeramies kaut kādās tradīcijās, tā kā farizē un saduķēji. Un, kā sacīt, nu, kalendārs paliek pirmā vietā, un jēzus tur nemaz nav vairs. Ar to būtu arī jāuzmanās. Jā, darbie draugi, mēs šodien ar Lauru turpināsim labi iesākto par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Un šodien mēs parunāsim un noslēgsim šo te, kā sacīt, raidījuma šķautni, kas ir saistīts ar Sīmanu Pēteri. Un, uh, Pēc tam jau kādos citos nākamajos raidījumos būs atkal kādi citi bībeles vīri. Bet šodien, lai šis te viss patiešām kustētos, tā kā debesu tēvs to grib labi, eh, lai mūsu sirsniņās arī kaut kas aizķerās un pēc tam mūsu dzīves mainās, mēs visi kopā pielūgsim un Lauri vada mūsu lūgšanā. Sarnāts, lūgsim Dievu. Kungs Kristu, patiesi dod, lai šīs te laiks ir īpaši mums ir katram – lai mums ir īpašs laiks gan šī raidījumā, ko būsim kopā, gan arī šis lieldienu laiks, lai mēs savus sirds izmeklējam. Vai mēs kaut kur tevi neesam nodevuši, neesam tevi atstājuši, vai neesam tevi kaut kur malā pabīdījuši, kur mums tas ir jāpārskata un patiesībā tevi jāliek pirmā vietā. Patiesi runā uz mūsu sirdīm, aizskar tās gan šī raidījumā un maina pēc savas līdzības, un lai mēs skaidri saprotam, ka tu runā, tu pieskaries un tu vadi, lai tavs prāts notiek pār visam. Āmen! Āmen un āmen! Jā, iepriekšējā raidījumā ar Artūru Ziedoniku mēs runājām uh, par ētera kontekstu, un par lūkšanu, par šīm punktiem, ko es jau nosaucu. Tie, kas varbūt nedzirdējāt, neredzējāt, aicinu uh, ieiet sadaļā, kas saucās arhīvs, un to noklausīties vai noskatīties YouTube. Principā, protams, katra šī te, nu, jau varētu teikt, tā tāda tēmiņa šķautne, ko mēs skatāmies par Pēteri, nu, pirmām kārtām arī tad, kad mēs ar Lauru runājām, tas, tas ir svarīgi, lai mēs ieraugam līdzīgas lietas mūsu dzīvē, jo viņas tur ir. Un eh, tad, kad tās līdzīgās lietas mēs vienkārši ieraugam Dieva vārdu gaismā, šajā brīdī eh, kā, uz Pētera piemēra, cik labi, ka eh, debes tēvs ir devis Bībeli un ir šie piemēri, reālie cilvēku piemēri. Man vienmēr ir uh, Lauri, katrs tāds nu, dievu vārds vairāk iesakņojies un pienaglojies prātam, tad, kad ir kaut kāds nu, reāls piemērs. Un šeit mums ir viens superīgs, patiešām, ja tā var teikt, <laughs> reāls piemērs par Simonu Pēteri. Eh, kurš, eh, kā mēs ar tevi jau gatavojoties un pārspriežot šo te eh, runājām, nu, nu viens ritīgi, ja tā varētu teikt, tāds krāsains personāžs viņš ir, ja, savā uzvedībā, savā raksturā tāds, nu, nu, rītīgs tāds vecis, kaut kur var teikt, arī tā, vai ne? Kad, kad uh, viņš ir kaut kādā mērā rītīgi kā saprot un zina un ir iedziļinājies tajā savā amatā, zvejniecībā, ja, un tad nu, tur viņu droši vien pārliecināt un pamācīt ir sarežģīti, bet uh, ja es zināju, uz kurām pogām spiest, un viņam izdevās, tā tad uh, viņu atgriezt pie sevis tādā veidā, uh, Tad atkal skatoties iepriekšējā raidījumā par lūkšanu, kur Pēters jau ir nu, tāds rītīgi gara piepildīts un spēcīgs vīrs, un nu, var likties, wow, nu, re, kā viņš tāds nu, izaudzis un, un nu, nu, kaut kā tas, tas tā pārdabiski. Jā, jā, tas ir pārdabiski, bet ir vēl kaut kādi tādi mājas darbiņi, kas mums ir kopā ar Dievu jāpadara, lai tie apstuļu darbi <laughs> kas, ko mēs iepriekš skatījāmies, viņi piepildītos. Un par šitām lietiņām mēs šodien nedaudz ar Lauru parunāsim. Un, uh, tas arī sanāk tieši uh, šīs te, nu, zaļās ceturtdienas kontekstā nedaudz. Mēs, kā sacīt, ne, neieiesim visā tajā iekšā, jo es ceru, ka jūs zinat, kas notika zaļajā <laughs> ceturtdienā, draugi. Ja nē, tad uh, Bībelē rokā uh, visos evaņģēlijos ir par šo runāts, katrā savu šķautnīt, bet mēs šodien parunāsim tieši par um, atkal Sīmanu Pēteri uh, tajā jomā, kad uh, nu, mums arī dažkārt, es domāju, vīri. Nu, vienam ar lielāku intervālu, otram ar tādu mazāku intervālu. Nu, nu sanāk, ka mēs nokļūstam kādā eh, grūtā situācijā, nu, kādā ķezā. Ja? Un, uh, tad varētu, eh, protams, atkal vainot visus iespējams apkārt, tikai ne sevi. Uh, bet uh, tā patiesība ir tāda, ka ir atkal jāpaskatās dievvvārds pogulī. Un, kad tu tur paskaties, tad tu ieraugi, ka nu, Jā, laikam jau tās bija manas rokas, kas to sastrādāja, tās bija manas kājas, kas uz turieni aizgāja. Un tā bija mana lielā galva, kas tur daudz ko bija sadomājusi, bet eh, Dievu nebija paklausījusi. Nu, lūk, nu, tāpēc, Lauri, mēs ar tevi pieķeramies un tagad nedaudz pastudējam <laughs> mūsu dārgo Pēteri. Un pirms mēs to darīsim, es atgādināšu eh, šo eh, pašu pamatu pāntu visam šim ciklam, kas ir no otrās laika grāmatas, 16. nodaļas, 9. pāns, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Un atkal šī vārda kontekstā, cik interesanti ir paskatīties uz Pēteri. Kad viņam jau tās sirds, Dievs redz, ka tā sirds ir skaidra, ja, un kad, kad viņ, viņš grib pie Dieva turēties, ka viņš grib Jēzu un paklausīt, kad ir tā vēlēšanās, uh, Bet, eh, kā jau mums visiem vīriem, dažkārt tā vēlēšanās ir liela, bet eh, tā darīšana kaut kā nesanāk. <laughs> un, un, un tā, kāpēc viņi nesanāk? Ja? Tāpēc, kā, um, ehm, kā tu minēji, mēs aizraujamies nevis ar to, ka mēs, nu, Pētera gadījumā, viņam bija Jēzus blakus. Nu, viņš viņa māceklis ir. Tas nozīmē, ka viņš nemitīgi ar viņu komunicē un darbojās. Un, un viņš var pieiet un pajautāt, un dabūt atbildi. Vai kā, ja es diezgan bieži atbildēju uz, atbildi, uz jautājumu ar jautājumu, un, tik, un tas lika domāt, ja, un tam līdzīgi. Bet, bet, bet ir kaut kādas lietas, kad tomēr tā emocija, tā sajūta. Ja, uh, Un, eh, lai arī kā gribētos vīri, kad um, mēs sakām, nu, mēs esam itīgi veči, nu, mēs jau tikai to skaidro prātu un bez emocijām. Būtu jau labi, vai ne? Jā, man liekas, ka tur ir tas um, skaistums pēterī, kad uh, Pēters ar to savu daudzkrāsainību. Viņam pāri visam ir viena tāda, man liekas, ļoti laba lieta, ko mums šodien vīri vajadzētu mācīties no viņa. Uh, ir tas, ka viņš ir mācāms cauri visām situācijām. Lai viņš karstumā iesvilstās, lai viņš e, ehm, sataisa šmuci, lai viņš iekļūst kādā piedzīvojumā, bet viņš pāri visam mēģina no tā tikt ārā. Un man liekas, ka tā ir viena no lietām, kur redz, ehm, apsūdzētais mēģina uztaisīt cietu sirdi. Bet, ja tev tā sirds ir vaļā, tad uh, no vienas puses viss ir labi, jo svētais gars runā uz tavu sirdi un viņš norāda tās lietas, kuras um, nu, nav viņam pieņemamas un kurās lietās būtu, kur strādāt. Un tā trakākā situācija ir tā, ka um, tev nav ne mazākā nojausma, uz kur pusi strādāt. Mm. Un tad tajā brīdī tā skaistākā lūkšana patiesībā, ko tu vari izdarīt, ir Dievs, es nedzirdu tavu pamācību, bet man sirds ir vaļā, lai tu man mācītu. Un man liekas, ka tas ir tas, ko mēs varam uh, Eh, no Pētera arī mācīties par to, ka, lai vai kādas būtu situācijas un kāda būtu apstākļi, viņš visu laiku ir ar to, ka sirds ir vaļā. Vai viņš ir pārbījies, vai viņš ir nodevis Kristu, vai viņš tur no attāluma uz viņu skatās, un pēc tam viņš saprot, ko viņš ir sadarījis. Bet tajā pašā laikā viņš ir ir visu laiku tur. Un tā, man liekas, ka tā ir tāda laba līdzība vīra ar mums, kur mēs šodien esam. Ja mēs kaut kur nobīstamies, kaut kur mēs no Krista attālinamies, mēs attālinamies arī no tā šaurā ceļa un mēs iekļūstam tajā dubļainajā ceļā. Un tad ir tikai jautājums, cik liels tas līgums par to dubļaino ceļu ir un cik daudz tur ir sašmucēts un, un sataisīts nepareizas lietas. Bet uh, ar Kristu mēs varam tikt atpakaļ uz turieni. Un man liekas, ka tas ir tas skaistums un tā ir tā krāsa, ko Pēters iedod, ka viņš ir nevis tāds. Nu, tāds ļoti tāds taisnīgs un pareizs, bet viņš ir tāds tā kā dzīves cilvēks, tā kā īsts, kuram ir emocijas, sajūtas, kļūdas, bet viņš tajā laikā visu laiku mēģina rāpties ārā. Nevis viņš samierinās ar to, ka es te šāds esmu un pieņemiet mani, kāds es esmu, un es neko nevaru izdarīt. Un vīri, man liekas, tur ir tā viena no lietām, ko mēs varam mācīties un ko mēs varam no Pētera paņemt un būt ļoti, ļoti uzmanīgi, lai mēs nekādā mērā nenonākam ar aizvērtām sirdīm, ka mēs neesam vairāk gatavi ne dzirdēt, ne mācīties. Un, un arī es esmu dzirdējis tāds izteikums, ka nu, tad, kad vajadzēs, tad es paprasīšu padomu. Ideja nav, nav slikta. <laughs> Ideja nav slikta. Tikai jautājums, cik pa vidam, kamēr tu attapsies, ka tev vajadzēs padomus, cik padomus jau tu esi pazaudējis un nedzirdējis, un cik tālu tu būsi nomaldījies kaut kādos maldu ceļos, un tad, kad tās acis atvērsies vaļā, kad tu ieraudzīsi to īstenību, kur tu esi. Un, um, Un man liekas, ka tur ir tāda, nu, tāda bīstamība arī, kur, kur mēs esam kaut kādā sabiedrībā, vai ģimenē, vai vidē, uh, ja mēs esam ar tām noslēgtām sirdīm, tad mēs varam pēc laika attapties sarežģītās situācijās, kurās nevis Dievs tevi ieved, bet tu pats ieved ar savām izvēlēm. Un tur ir jābūt mums ļoti uzmanīgiem. Man liekas, zaļā ceturtdiena arī ir pietiekoši nu, tādu krāsainu notikumu pilna, no kuras mēs varētu ieraudzīties daudz lietas, no kā mācīties. Un, uh, Un, ja tiešām zaļā ceturtdienas piedzīvojums nav tā uzreiz tā čings skaidrs, kas tur notiek, tad to vajag izlasīt un ieraudzīt to krāsu un dinamiku, kas tur notiek. Mm, jā, jā, jā. un nu, runājot par mūsu uh, cienījamo Pēteru, es domāju, ka uh, citreiz, kad palasa uh, Pāvila vēstules, tad viņš tur dažkārt piemin Pēteru. Un, uh, Pāvils ir diezgan lielā mērā kā, pretstats Pēterim. Un es domāju, ka, ja Dievs tā gādās, tad nākošais vīrs, par ko mēs runāsim, būs apustulis Pāvils. Bet, redz, nu, kā, kā viņš kāds teica, kad piedzimst tur tādā ģimenē, tur farizējas pēc izglītības un tā tālāk, un tad paņemam Pēteri, nu, it kā arī forša ģimene, tur zvejnieks pēc izglītības, <laughs> jā, un tā, nu, tev, nu, tā kā pilnīgi divas nesavienojams personas. Kāpēc es par to saku? Tāpēc, kad uh, Eh, Pāvils, eh, kad viņš atgriezies pie Kristus, viņš ir tikpat karsts, kā viņš bija, kad viņš vajāja draugu. Ja? Un viņš vienā brīdī ierauga, ej, Pēters, tur tā kā, nu, ko viņš teica, kad viņš nekad nesaiesies ar tiem, kas nav jūdi. Ja? Un viņš tur mierīgi sēž pie galda, un te atnāk, kā sacīt, jūda bračkas, un viņš tā kā tā kā, tā kā sāk tā kā bišķi tā kā ļodzīties, tā kā kaut kur tā kā padodās, jā, tur tā kā bišķi liekulībā aiziet un pāvils uzreiz. Ču, ču, viss noliek pa vietām, jā. Un tas, tas ir, man atkal tas parāda tikai vienu lietu, kad, eh, ja mēs skatāmies uz šiem te dievu vīriem bībelē, kad citreiz mēs viņus tā kā pārāk, nu, kā lai to saka, nu, uzceļam uz tādu pedestālu, ka nu, nu, nu, reāli viņi pārstāja būt cilvēki. Ja? Bet uh, tieši šis te, kad viņi, viņos ik pa brīžam redz to veco, kā, it kā nosacītu dabu, ja? un pēc tam redz Kristu, kā viņi ir tikusi galā ar šo veco dabu. Tas, domāju, ka ir šis īpašais, ko Dievs arī grib redzēt mūsu dzīvē. Un, uh, Ja mēs te parunājam par mūsu pēteri, tad eh, Mateja evanģēlijā 16. nodaļā, es domāju, ka mēs visi zinām šo notikumu, kad ir mācekļi, un ir šie tuvākie mācekļi pie Jēzus. Man liekas, mēs kaut kad pat par šo tēmu esam runājuši arī raidījumos kādos. Un, um, kad Jēzus viņiem pajautā, nu, uh, nu, ko cilvēki saka par maniem, tur katrs pastāsta kādu piedzīvojumu, to, ko ir dzirdējis. Uh, Un pēc tam viņš šiem tuvākajiem mācekļiem prasa, nu, bet, uh, ko jūs sakāt? Un te Pēters ir savā vietā. Nu, paldies Dievam, kad viņam ir dzirdīga sirds un ausis un viss kā vajag. Un tad 15. pantā mm, Jēzus saka, ja, viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt? Uh, Kas es esmu? Tad Sīmanis Pēters atbildēja un sacīja: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: Svētīts, svētīts tu esi Sīmanis, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un tad tālāk atkal iet Jēzus kā, svētība un uh, tas viss, par ko jau mēs arī runājām, kad uh, šī, šis pravietojums, ko uh, Ceturtajā reizē, kad eh, Jēzus bija saticies ar Pēteru, vai Pēt, Pēters bija saticies ar viņu, viņš teica, ka tu esi šis te Pēters. Ja? Viņš vēlreiz atgādina viņam to. Tas ir interesanti arī šajās Jēzus un Sīmaņa attiecībās, ka viņš ik pa brīžam atgādina, tu esi Pēters, tu esi šī klīns, es gribu to darīt, es gribu celt šo draugu uz tevīm. Es, es tev pastāstu vēlreiz, es tev atgādinu. Ja? Un, protams, šeit ir ir šī brīnišķīgā liecība, bet paiet kaut kāds neilgs laiks visā šajā te. Un, un, un evanģēlijā tas ir brīnišķīgi. Tie ir tikai daži panti, un mēs esam 22. pantā. Un uh, Pēters ņem viņu savrupu, respektīvi Jēzu, un iesāk viņu brīdināt, vai kā, nu, rūpēties, vai gādāt, ja tā varētu teikt. Nu, tā kā tāds labs draugs Jēzum sacīt lai tev Dievs pasargā, kungs, kad tev tas nenotiek. Jo principam Jēzus stāstīja, ka ir visiem šiem te zaļās ceturtdienas, lielās piekdienas, klusās sestdienas, ja, eh, augšām celšanās, jeb svētdienas notikumiem jānotiek. Un Pēters pēkšņi, pēkšņi viņ, viņam tikko bija svētā gara atklāsme, kad uh, tu esi Kristus. Tātad tev, tāpēc tu esi atnācis, lai veiktu visu šo misiju. Uh, Bet pēkšņi viņš pasakā, kungs, tikai lai tas nenotiek ar tevi. Un man varētu likties, Pēter, klausies, nu kas ar tevi notiek? Un, un tad, tad ir tas, ka 23. Eh, pāntā, par ko es domāju, nu rītīgi daudz vīrs atceptos un vienkārši aizietu nezinu, no ģimenes, no darba, no draudzes un vēl no viskā projām. Bet Jēzus atgriezies, sacīja Pēterim, atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Jo tu nedomā, kas dievam, bet kas cilvēkam patīk. Nu, iedomājies, ja šitā te tu esi atnācis pie sava labākā drauga, pie skolotāja, pateikt, ka tik tev nenotiek tās trakās lietas, par kuru tu runā, un viņš tev pasaka, nu, tur ir tik vēlns, es tinies projām. Kāda būtu tava reakcija? Jā, jā, man liekas, ka um, šī vieta ir tik ļoti nu, tāda uh, mūsdienai līdzīga ar to, ka redz, mm, 17. pantā, kur ir teikts, eh, ka svētīgs tu esi Simenī, Jonsdēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un pēc tam viņš norēģēja miesā. Ritīgi, un, eh, un cik interesanti, ka mums, kā ticīgiem, kas mēs ticam, mums ir šī svētā gara vadība. Un šī svētā gara vadība mums atklāja kaut ko tādu, ko tiem, kuri nav ticīgi, viņi to neredz, viņi to nesaprot, viņi to neierauga, un tas ir kaut kas vairāk. Bet tajā pašā laikā, tajā mūsu ticības dzīvē, tajā mūsu pieaugšanā, tā mūsu kalpošanā, vēl joprojām ir miesīgās izjūtas, kuras var visu salaist dēlī. Un ja mēs pirmā, pirmām kārtām uzliekam to mūsu cilvēcīgo sajūtu, nevis to, ko Dievs mums atklāja. Tajā brīdī, principā, mēs neesam divu plānā, un uh, Jēzus vienkārši šeit noreaģē, nu tā, nu tā pa pilnu programmu, un tā ļoti skaidri pasaka, kur, kur mums visu laiku garīgi jābūt ļoti uzmanīgiem. Dievs dod man neiesaistīt sevi, bet dod dzirdēt tevi un pildīt to, ko tu man saki un to savu cilvēcīgo daļu neiesaistīt necik, lai nesabojāt to tavu labo darbu, ko tu esi paredzējis caur mani darīt. Un ka es caur savām sajūtām vienkārši to visu kā rokas bremzē, nenobremzēju un nesabojāju, bet tas tikpat tīrs izplūst caur mani cauri. Un, uh, man liekas, tik daudz no nu, tie, kas mēs esam ticībā, nu tāda ilgāka laika mums ir pieredze ar to, kad, kad uh, Dievs runā, viņš saka, kas ir jādara, un mēs neizdarām. Un pēc tam to sajūtu par to, ka nav izdarīts un kož lūpa, un liekas, dāj, kā vajadzēja, bet kā neizdarīja. Un, un, protams, tie, kas jau ir ilgstoši, viņi jau saprot, ka viņi vispār, nu, tā kā tādi zaldātiņi uzreiz, kā Dievs runā tā uzreiz, kas man jādara, un uzreiz dara. Jo tu apzinies, ka to, ko tu darīsi, tas būs kaut kas svētīgs un labs. Un šī gadījumā tas, kas ir tas svētīgais un labais, kur Kristum ir tas jāiziet cauri – līdz Golgāts kalnam. Tad Pēters grib to sabojāt, jeb ja pavilkt no tā nost ar savām cilvēcīgām sajūtām. Kas no vienas puses mums ir vīri šodien reāli, ka mums ir tās cilvēcīgās sajūtas, bet tajā pašā laikā mums jāliek Kristus ir pirmā vietā – un jāklausās primāri to, ko Dievs saka un to, ko Dievs ir apliecinājis, nevis to, ko, kā Bībeles vārdi saka par to, ka tās sajūtas ir kā jūrā smilgs, kurš tev šodien šitā un todien tā, un tad tu pat nesaproti, nu tā kā man te vispār būt, un, un tajā pašā laikā paliec klūs, pa, pa, paprast, ko Dievs tev saka, un paliec tajā, ko viņš tev saka, un, un viss būs labi, un tu daudz ko nesabojās, un man liekas, tāpēc te tik, īsā posmā tik ļoti skaidri pasaka par to, ka tu šodien baudi svētības, ja svētais gars uz tevi runā, un tu pats ar savām sajūtām to var sagandēt un nesabojā to, un, protams, Kristus ļoti skaisti. Viņš, un tieši tāpat mums vajadzētu teikt, zin kā, Dievs man jaucās kopā to, ko tu runā, un tas, kas ir manas sajūtas, un ļoti skaidri parāda man, kur es jaucos iekšā ar savu miesīgo daļu, un paņem viņu nost, un lai paliek tikai tas, ko to es paredzējis man, nu tā, ka es varu darīt tās svētības. Un, un tas ir tas, kas man te ļoti, ļoti patīk, tā krāsa, kas ir tik ļoti dažāda un uzsveroša. Ja paskaties tālāk, 24. pāns principā tieši to, ko tu tikko teici, ja, te varētu pateikt, nu, kad Jēzus to pasaka ar saviem vārdiem. Jā, skarbi, bet variantu tā nav. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem: Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Nav nekādas tematikas par sajūtām. Un, uh, es ik pa brīžam uh, nu, ieraugu ceļš, nu, kādos jaunākos brāļos. Nu, Māsās jau pats par sevi. <laughs> Jā, kas, kas ir tā kā draudzīga kādu laiku, un, un, un uh, paldies Dievam, ka viņi ir un viņi ir atsaukušies Jēzum. Ja, un, eh, bet, eh, kā to saka, tā pirmā sajūsma varbūt tās ir, nu, pat ir aizgājusi. Ja. Nu, kā to saka, nu, tas, nu, tas bērniņš ir piedzimis, ja, tur, kā sacīja, tā pirmā sajūsma tur par to, ka re, viss notiekās, tur apkārt kāds jau čubinās, bet nu, ne tik daudz kā pašā sākumā, ja, un tam līdzīgi. Un tagad nu, tev, kā sacīt, ir jau jāsāk pašam mācīties, staigāt, un, un, un tad tu tur turies tā kā mana mazā meita pie dīvāna, tad tu turies pie skapja, un tad tu gribi vēl kaut kur pie bumbas liels pieturēties, bet bumba aizripo, un tu čups, un gan izvien noķer punu, ja? nu, tā ir tā praktiskā un garīgā dzīve ir mums. Un eh, es atceros no savas arī pieaugšanas Kristu, kad eh, tas tā ir tāda, nu, jauno, no Eh, dedzīgo kristiešu bišķiņa, varētu teikt, tāda slimība, ja <laughs> nosacīta, jā, emocionālā. Nu, tagad tu esi draudzē, un mācītājs, nu, tā sacīt, tev baro dievu vārdu, to, to, kas notiek šajā draudzē, un tad tu sadzirdi vēl kādu. Un tev liekas, wow, kāda atklāsme, un tad tu sadzirdi vēl kādu. Un tur, uu, jā, jā, jā, jā. Nu, tad sanāca tā, ka draudzē tev tā kā baroja cietumu, nu, tādu normālu rupmaizīti, un pēkšņi tev te piedāvā tur gaļu, jā, tev tur piedāvā zupu, tur vēl kaut ko. Un, un tad tu beig, beigās jau sāc aizmirst, ka tā, nu, tā normālā maizīte arī ir jāēd un sāc uz viņu skatīties, nu tā, ā, kas tad tas tāds ir, puš, kam man tas vajadzīgs ir, reku man šitas te sasolīja pīrāgus, ar šitas man vispār torti dod, ja? un, un, un tas ir tas moments, kur vēlns bieži vien noķer uz šīm emocijām. Ja, un, un aiziet, ja tā kā tu esi uzkāpis uz šīs banānu mizas un, un vienkārši sācis slīdēt nenormālā tempā. Un, uh, par to brāļi, ir ļoti jāuzmanās, kad, uh, nu, lai Dievs pasargā, ka mēs sākam nu, kaut kā komentēt, noniecināt vai vēl kaut ko darīt tādu, uh, kad pirmkārt nu, savus draugus mācītājus, ja, tajā vietā, kur tu esi, ja, nedariet to nekādā ziņā, vai atkal kādus uh, nu, citus kalpotājus, nekad nedariet to. Ja. Uh, Jo tā ir viena traka banāna mīza, ja, un uh, tā ir tāda reāla tā kā, pašpaukstināšanās, kad jā, tu esi kā, varbūt jauns un karsts, bet lielākoties tu varbūt vēl esi jauns nekā pareizi karsts. <laughs> Ja? Un, un te jānāk tam norūdījumam, un kā tad rūda dzelzi, ja, kad viņi uzkarsē, attiecīgi kaut ko formē, un pēc tam iegrūž augstā ūdentiņā vai eļļā. Un tad tur notiek šis process. Tāpēc es paaicināšu brāļi, ka esiet uzmanīgi, jo arī Pētera dzīvē nu, mēs redzam to, nu, viņš ir ritīgi pa karsto vīrs. Jā. Tur atnāk karavīri, tur farizēja kaut kāds tur tas, uh, kalps vai kas tur bija blakus. Jā, šis tur savu zobenu ārā gribēja nocirst galvu, nocirst tikai ausi. Jā. Un, ja es pēc tam dabūju dziedināt to visu pasākumu, bet pēc brītiņa atkal kaut kas notiekās, nu, Pēters kaut kur, kaut kur maliņā ir. Un tam līdzīgi klau. Varbūt šobrīd mēs aizējām nelielā muzikālā pauzē, un tad pēc muzikālās pauzes atkal paturpinām. In your presence, all my fear is gone. In your presence. days ever long. In your presence, all fear is gone. In your presence. yeah. in your presence. where I belong in your presence. In your presence, fear, all fear is gone in your presence. Yeah. In your presence, it's where, it's where I. Father, I'm waiting. I need to hear from you. To know that you're. was told Jā, jā brīnišķīga pielūgsmes dziesma. Un šeit uh, brālis Jasons Aptons dzied par to, ka uh, eh, principā tā ir lūkšana, šī bija lūkšana, kad uh, tikai tavā klātbūtnē Dievs mēs saprotam, mēs ieraugam, un tad arī ir šīs te pareizās sajūtas, ja? un um, mēs ar Lauru kā reizi pirms šīs muzikālās pauzes sākām runāt par šīm sajūtām, izjūtām, emocijām. Kur dažkārt mēs sakām, nē, mēs vīrieši, mēs jau, nu, nu kur tur, nu, kur tur nu, mēs vīri, vīriem jau nav tādas emocijas. Jā. Bet, bet citas citreiz sakām tādas emocijas, kad aizbrauc vai vai vai. Uh, Laura, tev bija kāda vēl doma šī kontekstā? <laughs> jau par emocijām. Es atceros, man bija uh, nesen viena saruna, kad uh, no nu, rīta sazinājāmies ar vienu draugu, un viņš, uh, mēs sazinājāmies, viņš brauc mašīnā, viņš saka, ah, es aizmirsu mājās kaut ko, aizbraucu atpakaļ. Viņš saka, es uzskriešu augšā, paņemšu mantu, pēc tam piezvanīšu tev. Viņš nezina, kādu laiku, kādu ilgāku laiku pēc tam piezvanīja. Nu tā, būs tā māja, pēc tam jāsavāc. Es saku, kas nu, emociju uzsita. <laughs> Nevarēju man tā atrast. Viņš saka, jā, un būs arī sieva arī jāsavāc. Tā arī norāvās līdzi. <laughs> jā, jā, tas tā kā Pēterim līdzīgi, vai ne? Jā. Tur tāda ir tā dabiski, bet labi, ka gars uz viņu tik ātri runāja, un viņš tik ātri saprata, kas viņam vakarā būs pirmais jāizdara. <laughs> Nevis viņš palika savā uzvarētāja pozīcijā. Un nu, viņš bet... nebija kā Pēters, kurš no malas sāka vērot, kā tas viss beigsies. Nē, viņš jau zina, kas viņam būs vakarā jādara. <laughs> Bet atpakaļ pie tā e, pēdējā panta, ko mēs runājam par to, kas, e, ja kas grib man sekot, tam būs sev aizliegt, ņem savu krustu un sekot man. Man liekas, ka tur ir vīri tād, tāds ļoti svarīgs likums, ja princips, kas, e, ko mēs nedrīkstam aizmirst, un tas ir Dievs ir pirmā vietā. Ja tas, ko Mārtiņ, tu teici par to dziesmu, ka ja tu esi Dievu tūmā, tad Dievs tevi vada un tās sajūtas ir ļoti līdzīgas tam, ko viņš no tevis sagaida, un tu nevari ar savu miesu tur daudz iesaistīties un muļķības sataisīt. Un, uh, Redz, tas Dieva likums ir, ka Dievs ir pirmā vietā visās tavās dzīves jomās un tavās e, virzībā uz priekšu un tavās zināšanās un spējās un karjeru izvēlēs un darbā un ģimenē un draudzē, tev jābūt tā, ka Dievs ir pirmā vietā, nevis kaut kādā vietā tu viņu esi pastums nost, un pēc tam, ka tad, kad tu esi iekļūst arī kaut kādā piedzīvojumā un negatīvajā situācijā, tad tajā brīdī tu sauc uz Dievu un saki, Dievs nāc palīgā. Bet zin kā ir, ja tu esi nezinu, divus gadus vai piecus gadus Dievā neklausījies, un tā tava ģimene ir sairusi ar vien vairāk ārā. Un Dievs tev nav bijis pirmā vietā, un tu neesi darījis to, ko Dievs tev māca. Un tagad tev, kad tev šķīst un plīst visu pa vīlēm ārā, un tu saki, nu Dievs nāc tagad salabo. Jā, Dievs var visu izdarīt, nav šaubu. Bet tajā pašā laikā, kur ir tava daļa tos piecus gadus, kur ir tava daļa, kur tu, vai tu Dievu ieliki katru dienu pirmā vietā visās savās dzīves jomās, lai viņš tev varētu vadīt, lai tu nebūtu tur, kur tev ir pa vīlēm, kur tev plīst. Un, eh, zin kā, mēs visi gribam, lai, lai Dievs ir eh, tas, kurš visu atrisina, bet tajā pašā laikā, kurā mirklī mēs viņu ieaicinām, un tur tas Dieva likums ir vienmēr jāatcerās Dievs pirmā vietā, un vīri meklējam to, un meklējam katrā sadaļā to, kur tik vien varam, Jo nešaubīgi, tad, kad ir tas um, salaistas dēlī, Dievs no turienes vedīs tevi ārā, bet tajā pašā laikā uh, tā inerce, kas ir palaista, viņi kaut kur nāks līdzi un kaut kur tie zāba, kur viņi būs netīri, nebūs tā, ka Dievs tagad atnāks ar knipu un čiks un viss dubļi nost. Kaut kas paliks, kaut kas būs jānomazgā, kaut kas būs jātīra, bet jā, tu sāks brist no turienes ārā, bet Dievs negrib, lai tu vispār esi ar tiem netīriem zābakiem. Dievs negrib, lai tu tur esi un to daram mēs vīri ar mūsu izvēlēm, ka mēs sevi ievedam situācijās, kur mums nevajadzētu būt. Pēters izdara tieši to pašu. Viņš tieši tāpat tur lūd no attāluma, skatās, kā tagad jēzum ies un kā tagad būs. Viņš varēja tur nebūt. Ja viņš būtu bijis patiesi īsti dievu tūmā visu laiku ar Kristu kopā, viņam nebūtu jāpiedzīvo šie baiļu mirkļi, šīs nepārliecinātības, šī neticība un tās visas lietas. Jo Dievs nav pirmā vietā. Un mums šobrīd tajā, tajā laikā, kad ir gan šodien, gan rītdien, parītdien līdz svētdienai, varbūt Vīri, mums ir jālūdz Dievs un jāsaka, Dievs, vai tu manā dzīvē visās lietās esi pirmā vietā? Vai tiešām ir tā, ka tu esi man pirmā vietā, kur es tevi nesaucu tad, kad tu man vajag, bet, bet tiešām tu man vādi, ka es tur neiebrienu iekšā. Dievs, es negribu iekļūst tajos pārpratumos, tajos melos, tajos dusmu sarunās, tajos, kur man pēc tam vakarā jāiet viss tas sakopt, gan dzīvoklis, gan sieva Dievs dod man tur nebūt, Dievs dod man tu būt pirmā vietā, un eh, man liekas, ka ir, tas ir ļoti jāmācās, un man liekas, šeit tik skaidri Kristus pasaka, seko man, Un tad ir citā vietā, redz, kur saka, paļauj uz mani, un tā taka būs līdzena. Vīri mēs nevaram gaidīt, ka tā taka būs līdzena, ja mēs nepaļaujamies visās lietās uz viņu. Un tur mums mūsu sirds ir jāizmeklē, tur mums ir jāpārbauda, tur mums jābūt tajā dieva tūmā, lai svētais garš mums uzrādītu katrā mirklī, ah, šis ir tas mirklis, kur tu manī lauzies iekšā apsūdzētājs ar to, ka manī uzvirda kaut kādas dusmas, un es viņas gribu caur mutlaist ārā. Dievs dod man tādu, tādu, sevis pārvaldīšana, kad jā, tā dusma atnāk, bet es viņu savaldu un nepasaku uz āru, un man nav mājās pēc tam jābrauc un e, sieviņa e, jādakterē, jo tā ir emocionāli e, sagrauta, jo es kaut kur nenovaldījos. Jā, un zini, tikko arī klausoties tevi uzreiz tādu nu, piemērs nāca man kādas dienas arī apakaļ debes tēvs par šo te rādīju. E, diezgan daudz senāk braukt ar e, auto un uh, Eh, ja tu esi ievērojis, un es domāju, ka to daudzi ir ievērojuši. Mm, nu, es domāju, ne tikai Latvijā, nu, bet mēs dzīvojam Latvijā, Rīgā. Ja, un, un ne tikai kā eh, cilvēki ir palikuši tādi nu, ar vien agresīvāki, braucot kaut kur, it kā steidzoties. Un, ja kādu nu, pieņemsim, apstādināt un pajautāt, un, nu, kāpēc tu pārsniedz ātrumu, kāpēc tu nogriez to ceļu, kāpēc tu pārskrēji gan izaus sarkano, tad eh, duši vien visiem būtu kaut kāds eh, nu, it kā būtisks attaisnojums. Bet eh, tas būtiskais attaisnojums lielākoties, es domāju, sakņotos atkal šajās emocijās, par kurām tu runāji. Un, ja mēs atrodamies ar Dievu kopā, ar Dievu mieru, kas ir augstāks par visu to, kas notiekās un arī par mīlestīgo saprāšanu. Tad, eh, kā tu minēji par šo brāli, droši vien, kad laicīgi es atrastu laiku padomāt, eh, ko man vajag paņemt līdzi. Es šodienas radio sāku gatavot somu vakardienu, jo es zināju, ka man šodien būs ļoti piesātināta diena. Un eh, tad atliec, sadari, sadari, sadari. Un, uh, <laughs> kā, kā vēlams strādā, kad pēdējā brīdī, kad man jau jābrauc ārā uz šejienu, ir un uh, vēlams istabā sāk tecēt ūdens, tur, kur viņam nav jātek. Sieviņa ienāk, viņa saka, mums ir problēma. Ok, nē, tikai ne tagad. Jā, un, un tam līdzīgi. Un, uh, bet ja tu neesi noskaņojies, ja tu nu, neesi uz viena viļņā ar Dievu, neklausies svētajā garā, tad šis pasākums tev reāli izšauja ārā. Un uh, tad tu līdz pēdējam kā kārpies un centies kaut ko izdarīt. Un tad tu fiksi lec mašīnā, un tev, protams, ir jāiedzen tas laiks, kur tu esi pazaudējis kaut kur. Un es domāju, vīri, tā ir atkal viena tāda būtiska šķautne, kad uh, lielākā daļa satiksmes negadījumu vai problēmu nenotiktu, uh, ja tu ietu mierīgi soli pa solim savu ikdienas lietu kārtošanā, uh, un tev nebūtu pēc tam jāiedzen, pārkāpjot satiksmes noteikumus, uh, nezinu, ātrumus, nogriežot ceļu, pārskrienot pa dzelteno, praktiski sarkano, un pēc tam, kad tev pienāk atkal uh, soda kvītiņi, jo tu esi aizskrējis un uzķēries uz fotoradaru, nu tad jācieš visai ģimenei. Un šī lietā man ar sievu ir kāds gads atpakaļ, mēs vienojāmies. Tas ir labs piemērs. Es domāju, tie, kas grūti savādīja savas emocijas, varat mēģināt pielietot ātri, izārstēsieties. Kad ja es pārkāpju ātrumu un man jāmaksā sots, tad tieši tāda paša naudiņa man ir jāuzliek uz sieviņas kontiņa. Tā tad ir, ir diezgan būtisks stimuls padomāt, vai, kā sacīt, eh, no savas kabatas, no kaut kādām nopelnītām lietām, kuras tu, nu, tu, tu domā, o, oh, tagad es iztērēšu uz sevi. Tā tad tev būs jāpaņem un jāpadalās. <laughs> ja? nu, es nerunāju par ģimenes budžetu un tām visām lietām. Es runāju par tādu, nu, tiešām kaut kādām personīgām lietiņām. Un es domāju, ka, um, protams, tās emocijas tur var pavirmot, jā, bet, uh, ja tu to normāli uztvers un sadarīsi, tad tas skaidrais saprāts diezgan ātri <laughs> atgriezīsies. Kāda vēl tev pieredze ir šīm lietām? Jā, man liekas, ka beigi, nu, tāda laba šķautne to, ko tu pieminēji, ir par to, ka uh, vienmēr būs tā, kad mūs mēģinās no tās mūsu ticības dzīves, jeb meklēšanas dievu tūmā, kāds mūs mēģinās iz, izsist ārā. Un tas vienmēr tā būs, un, un, un vīri mums tas jāapzinās, ka līdz mūža galam būs apsūdzētājs, kas mūs mēģinās visu laiku novirzīt, visu laiku izdarīt visu kaut ko, lai tikai mūs izsist ārā. Un jo vairāk mēs garīgi pieaugsim, jo vairāk mūs arī mēģinās bremzēt, lai mēs nepieaugt, un tā ir tāda svarīga lieta, un ja mēs esam tādā dieva tuvumā, tad arī mēs vairāk esam sagrupējušies un gatavi tam uzbrukumam, ka mēs viņu ieraugam, no kuras puses viņš ir. Jo redz daudz lietu, kas e, notiek vīri mūsu dzīvē, ka mūs izdodas apmānīt. No sākuma ar kaut kādiem maziem meliem, un tad ar vien lielākiem, lielākiem beigās to attapies, oh, kā es nokļuvu šajā situācijā, kur es esmu. Un tur ir tā atslēga, ka ja mēs esam tādā ikdienas gājumā, uh, Dievu tūmā, kur mēs nezinu, klausamies dievkalpojumus, mēs lasām Bībeli, mēs esam lūgšanās, mēs varam ar kādiem pārunāt Dievu vārdu, ka mēs esam jebkādos veidos visādos. Tad, tad, kad nāk uzbrukums no vēlna, mēs viņu ļoti skaidri ieraugam, no kurienes viņš nāk un kāds viņš nāk un ko viņš mēģina izdarīt un kā tas uzbrukums nevar mūs izsist ārā no tā, kas ir kalpošanas darbs, kas ir paredzēts un vai tā ir uh, nu, viena kalpošana vai otra, vai tas ir šeit raidījums vai kas cits, tam patiesībā nav no nozīme. Un tad, kad mēs esam gatavi tam, un tad, kad mēs ieraugam to, tad arī ir um, patiesībā tā dzīve ar Dievu ir daudz tāda, nu, bez tādiem milzīgiem viļņiem un rāvieniem, jo Dievs jau mūs sagatavo tam, kur mums vajadzēs aizsardzības pozīciju, lai mūs nevarētu caursist. Un, man liekas, tā ir tik ļoti tāda svarīga lieta, uh, redz, ko Kristus arī saka, seko man, un tur jau tajā seko man ietilpst iekšā ļoti daudz tajā, kur ir tas pamatprincips, un um, tad arī mūsu ģimenes var būt svētīgāks, un tur tie uzbrukumi, jā, viņi ir, jā, viņi būs, man katra reize, kad man ir uh, jāsludina draudzē, pirms tam ir kāds uzbrukums, es jau, to, es jau to zinu, man jau liekas, ka, ja vēl līdz sestdienai nav bijis neviens uzbrukums, liekas, kā tik mierīgi šoreiz, kas te nu? No? Ziniet, kā viņš jau gan mani pieradinājis pie tā, <laughs> ka kaut kāds būs uzbrukums. Bet, bet svētais gars atklāja, tad, kad viņš tuvojās, tu to ieraugi. Un tā ir tā svētā gara vadība, kura tiem, kam mēs esam ticīgi, ir. Un, ja šodien kāds klausās, arī kuram nav tas, tad um, lūdz to lūgšanu, kur tu nožēlo savus grēkus un apliecini Kristu par savu dzīves kungu. Lai tev tās acis atcerās, lai tev tās zvīņas noņemās, lai tu vari baudīt to uh, to milzīgo svētību, kas ir žēlstībā doda bez maksas, ko mēs, Mārtiņ, ar tevi varam baudīt, un cik tas ir brīnišķīgi, ka ir šis te norādītājs, kurš mums saka, Mārtiņ, tagad jāpiebremzē, tagad jāuzgāzē, tagad jāapstājās, un, un ka ir kaut kādā, mums kā vīriešiem patiesībā ļoti forši, jo mums tā gribās tā, nu, kad mums ir darba uzdevums, kas mums jāizdara, mēs izdarām izskaidrs, šis jautājums mm. sakārtots, vai ne, un, un tik labi, ka tu zini, ka tas skolotājs, kas tevi māca, ka to padomu, ko viņš iedod, ka tas būs kaut kas labs. Un man liekas, ka tā ir tā svētība, ko mums vīri vajag paņemt arī no, no patiesībā no Pētera, kur viņš, viņš iekrīt grāvī, tad viņš raujās ārā, un tad viņš visu laiku ir tādā, nu tādā sevis atrašanā, un man liekas, tas ir tik dzīvi šodien, kad mēs arī mēģinam atrast tajās dažādās situācijās, kur ir tas milzīgais ātrums, ko tu minēji par to skriešanu un trakošanu, uh, Un patiesībā, ja tas trakums ir, mums būtu jālūdz Dievs parādi, kā, var mēs, kā mēs varam norimties, kā mēs varam apstāties, kā mēs varam neskriet tik daudz, un vai tiešām mums tik daudz ir jāskrien, un vai tiešām mēs to visu sagrābsim, vai tiešām tas viss, ko mēs sagrābsim, būs tev par godu, vai patiesībā kādām lietām mums būtu jāpasaka nē, lai mēs varētu palikt norimties, apstāties, un it sevišķi šī laikā, kad uh, ir šis te mirklis par to, kur Kristus cietīs par mūsu grēkiem, un kas ir šis te cilvēkiem neiedomājamais upurs, ko Kristus nesīs par mums, ka mēs to spējam apzināties, nevis tam izskriet tagad cauri tādā milzīgā skrējienā, bet patiesībā, nu, bet izdzīvot to un būt tanī. Amen, amen. Jo arī šeit tālāk, ja jūs palasīsiet, darbie radio klausītāji, 16. nodaļā, nu, 25., 26., 27. pāns, ja, tur jēzus taisni arī runā par to, kad uh, nu, tu jau savā sajūtās, mūziskajās, emocijās, un domās un plānos vari skriet, un tu vari it kā pat izmantot visu šo te iegūt visu pasauli, bet tajā skrējienā tu būsi pazaudējis kaut ko būtisku, sevi, savu dvēseli. Ja, un, eh, ko tad, kā Kristus saka, ko tad tu vari dot par to? Ja? Un tāpēc mums ir eh, mm, viss šis lieldienu notikums. Un vēl būtiski, ja, darbie draugi, kad tūlītās jau mēs noslēdzam raidījumu. O, vēlreiz tāda niansīta, ja, kad Pēters tā tad viņš grib redzēt, kas tad būs ar Kristu. Ja. Bet uh, viņš nav viņam blakus, Un e, tajā pašā laikā viņš nav arī varbūt kā citi mācekļi, kas ir nu, pavisam it kā nost un ticībā lūdz par to, lai kungs iziet tam visam cauri, ja, lai Dievs stiprina viņu, bet viņš ir tādā kaut kur pa vidu. Ja, un tur uh, Mateja evaņģēlījā uh, 26. nodaļas 58. pantā tur bija rakstīts, ka viņš gāja, skatījās, pētīja, un tad viņš ienāk šajā sētā, ja, un tad ir cilvēki, kas viņu atpazīst, ja, tur ir šī tam, nu, meitene, sieviete jaunākas, kas saka, tu arī biji ar viņu, un tad notiek viss šis te, kad viņš trīs reizes aizliedz. Ja, tur pat pēdējo reizi viņš tur lamājās un saka, nē, ko jūs man te bez mazliet nekad neesmu redzējis, ne, nepazīstu un tā tālāk. Ja. Un tad tajā brīdī nodzied šīs gailes. Eh, par to, ko Jēzus viņam <laughs> pravietiski bija pateicis, kad, nu, pirms tu trīs reizes būs, kā sacīt, visu to sadarīs, nu, kā sacīt, un tad gailes dziedās. Un cik labi, ka arī mūsu dzīvē ir šis svētais gars, kas ir modinātājs, varētu teikt, citreiz tā kā gailis, ja? kad, kad nu, nu, nu, tu esi kaut kur iebraucis un viņš nodzied tev. Dievu žēlstību pasaka, vienalga atsūta cilvēku, uh, Uh, tu pēkšņi ieslēdz radio Mariju, visu laiku neesi ieslēdzis, pagriezis skaļāk. Bija kāds cilvēks, kas kaut ko pateica, un tu, ah, oh, jā, ir. Ja? Un tad to, ko jūs arī varat droši izlasīt mājās, un tas jau cels jūsu ticību, kad Jāņa evaņģēlijā 21. nodaļā 14, 15, 16, 17 pāns, ja? tur ir šī īpašā atkal uh, Eh, jēzus tikšanās ar mācekļiem, Jēzus tikšanās ar eh, Sīmanu Pēteri. Un tad ir šie te, mm, no jēzus puses šis trīs reizes jautājums, vai tu mani mīli. Ja, katrā uh, sadaļā, katrā niansē, ja tur ir sa savs, kāpēc viņš to jautā. Un uh, Pēters saka, jā, bet atkal viņš aiziet emocijā. Viņš atkal beig beigās saskums par to, ka Jēzus viņam prasa trīs reizes vienu un to pašu. Ja. Uh, Un viņš, nu, tu taču zini, kungs, ka es tevi mīlu. Ja? Un, eh, ja es gluži vienkārši viņam atgādinu to uzdevumu, ja, kas viņam ir jāveic, tad gani manas avis, ej un dari. Ej un dari to, ko es tev no sākuma esmu līdzi. Ja? Tā kā vīri patiešām iet un darītu. Jā, man liekas, jā, tur ir tā, tā svarīgā lieta. Tas aicinājums ir par to, ka uh, eh, mazāk savās emocijās un vairāk dievu meklēšanā, vairāk eh, dievu tūmā un vairāk tādā patiesā un īstā lūkšanā par to, ka dievs tu vādi nevis, lai es savā miesā vādu savu dzīvi, bet tu esi pirmā vietā un tu esi kungs un ja tu man kaut kur es esmu tevi pabīdījis nos, tad ļauj man to ieraudzīt un ielikt tevi atpakaļ pirmā vietā un dod man baudīt to, ko tu tik brīnišķīgi man esi paredzējis un Tieši tā jau arī tikai vīri tie mīlestības darbi pavairosies. Tikai tā mēs varēsim tās svētības nest, un tikai tā, ja mūsu uzpilda Kristus, mums ir ko dot tālāk. Ja Kristus mīlestība mūs neuzpilda, mēs esam tukšas, skanējušas buņģas, kuras īsti neko nevar iedot, un tāpēc tas aicinājums ir piepildīsimies ar Kristu ikdienu, meklēsim viņu tuvumu, un tad mēs arī varēsim svētības dot tālāk apkārtējiem.